ajeje gutegura ivyigwa ariko rero imbere uko twinjira kumbure muri icyo kibazo hari uburyo ishuri shingiro yatunganijwe n'inyuma ni ukuvuga igice kigira kabiri mbega abanyeshuri bavuye mu mwaka w'icyenda w'ishuri shingiro no mu mwaka w'icumi bose bazoca bashyirwa mu bisata gute murakoze generale pedagogike mhm. haratunganijwe ibisata bitanu mhm. igisata cya mbere nicyo nyine cya pedagogike mhm. gisanzwe gitegura abigisha hakabaho igisata cy'indimi hakabaho igisata eh, cy'ubuhinga ishika kuri itandatu cyangwa indwi mugabo umunyeshuri agiye ku iyo eh, yamaze gushikayo niho baca bamuha igisata kimwe muri ibyo mirongo ibiri na bitandatu mhm. ariko ubundi usanga tubizi mu bisata by'uburinyi n'ubworozi nijya itabu e, itabu rero hariya burya hari ibisata bishika bine eh hakabaho kandi n'igisata cy'ubuhinga bwo gutunganiriza ingenzi mhm. hakabaho kandi igisata cyo gutunganya iby'imibano ni zimwe tuzi ku mazina ya ekoso mhm. eh, igisata kijyanye n'ubuhinga mu byerekeye gushushanya ni ukuvuga cya gisata eh, twita eh, etesa hakaba kandi n'igisata kijyanye n'ubuhinga bwo guhingura inyuzi no kubarira kuture mhm. ibyo rero nibyo bisata byatunganirijwe E, abazoba bagiye bifuza gukurikirana ibijyanye n'ubuhinga mhm. e, ababuse kumbure mu myaka y'icenda n'iy'icumi nta makenga kubera abo mu w'icumi basa n'uko ngo ntacyo bazi ku bijyanye na e, n'iri shure shingiro fondamentale jewe nk'uwasanzwe yarabiteguye nta makenga dufise kuko mu nteguro iyo migwi yose twari tuyizi ko izobaho hanyuma gushika mu mwaka w'icenda ni ukuvuga umwana aba ariko araronka ishingiro ry'inyigisho iyo rero agiye mu mwaka w'icumi na rimwe arabandanya yiga neza mu nteguro rero twari twari tubizi ko iyo migwi yose iriho bazobandanya biga neza hariho kumbura amakenga makeya ku bijyanye n'ibyigwa bishasha mhm. eh, ikigwa cy'igiswahili eh, ikigwa cya entreprenariya inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ni bajinyura eh, chantal ikiganiro rero kikaba gishimikiye ku banyeshuri ahanini batagize amahirwe yo gutora ikibazo cya leta ariko ngo bamenye nuko nako ndabivuga rero mu bushikanganzi muraherutse gufata iyo ngingo ko abanyeshuri batatoye test mugabo bamenye mu ishure yuko ngo bazoca barindira muri kiringo cy'umwaka wose hanyuma aba bayobewe bo mugabo baragira amahirwe byo gusubiramo nta karengane eh, nta karenganyo kahari eh, kumbure nsubira inyuma gatoya mu nteguro y'ishuri shingiro eh, kuko turi ko turategura uwo mugambi twari twabivuze tugitangura yuko abanyeshuri bunguruzwa kuva mu wa gatandatu bakajya mu mwaka w'indwi ariko mu ndinganizo y'ubushikiranganji e, urabye ibibanza bihari ukaraba n'ubushobozi dufise kubaha uburenganzira bwo gusubira kudubura bo mu w'icumi Eh, ntibyadushobokeye niho rero umushyikiranganje yatangaje ko bafise uburenganzira bwo kudosubira gukora ikibazo ariko badasubiye kwiga e, buryo bashyize hamwe ukabaha ikibazo kimwe niho ushobora kubapima neza byumvikana mhm. e, rero ko ku nkuru nibwo buryo dufise bwo gupima abanyeshure ubumenyi bafise rero yaramenye mu ishure aha na hariya ntibigaragaza neza ubwo bumenyi afise Mhm. nicyo gituma bigoye ko umwunguruza kuri iyo kuri ayo manota kumuha uburenganzira naho bwo kudubura eh, umwana ku ishuri bamuhaye birete ko yamenye mhm. umusubize mu ishuri urumva uzaba umurenganije ahubwo kuko aho yarari yaramenye rero azosubiramo ace yiga iki kandi kandi bigaragara ko ngaho ku ishuri yamenye urumva arafise birete yaramenye tumusubije mu mwaka rero usubira kumuha iyindi birete ko yasubiye kumenya ahubwo yahavagira n'ingorane agasubira kuyoberwa bigahava bimugora rwose mhm. ikibazo rero ni icyo ingene bizogenda gute ngo arindire uwo mwaka hanyuma asubire gukora ku nkuru aje ku rugero rw'abandi mhm. aho nibaza ko twosaba ababyeyi n'abayobozi b'amashuri babegereye hafi cyane n'abandi bose kuko igisata cy'indero burya eh, niby’ukuri iby'ukuri bushikiranganje nitwe tubibazwa ubwa mbere mugabo n'abandi bose bashoboye guterera eh ariko bakiri bato mugabo bari muhire wabo barafise abavyeyi yerega umuntu n'umuvyeyi umwana ari muhira arafise abamukurikirana afashanya nabo eh, ko bakiri bato nibaza ko batakiri bato kuko twari twifuje yene mu ntumbero y'ishure shingiro kwari uko bagera mu myaka y'icenda ahubwo bafise bakuze gusumba uko bari mu wa gatandatu ah, kumbura agatelefone gaciye kaduhemukiye ariko reka tubanze twumve bano banyeshure twumve bano banyeshure uko biyumva kumburengira ngo bamaze kumva iyo ngingo ingene bayakira ngiyo ngingo sinayakiriye neza kubera uronse amanota yo mu ishuri bari kutubwira tukadubura tugasubiramo tukaraba ko tubitora muga wundi umwaka bitunaniye bakaca bagerageza kuraba nyine ukungene tuza gusubiramo muga nk'uyu mwaka byaratugoye tureka tugasubiramo bye byiza nubona ko notonda ku ishuri nkaguma ninga kubera nta kuntu nuguma nicaye muhira ngo niteze bimwe byo mu abandi batonze ku ishuri uca usanga bize barengeje hajya gene nashikanye barengeje ku bindi nyene tena nisaba yuko bodufasha nk’ababyeyi bakatwemerera tugasubiramo uyu mwaka kugira tuzokore natwe ico kibazo tugitore nk'abandi umwana wanjye afite imyaka cumi n'itatu none mvuye ngaha kwa prefe yanse kumwakira ngo yakira abana ngo bananiwe bananiwe mu icyenda batatuye na cya kibazo ariko umwana wanjye ngo kubera yatoye tese ntashobora nta kibanza cy'abo bana bafise yambwiye ngo ndamutahane amara umwaka inyuma y'umwaka azoca aja gukora ikibazo ngo n'abandi mbwira namwe mu amakuru umwana w'imyaka cumi n'itatu kumara umwaka wose ari muhira azogaruka ari iki arazi n'ibyo arivyo arazi n'ibyo ariko arakora ubwonko bw'ubwana bw'abana n'iyo myaka buba buriko burakura none ari muhira umwana w'umukobwa n'umwana wanje n'umukobwa umwana w'umukobwa amezi abiri bava muhira twarusha sumbwira umwaka wose umwana ari muhira none abana bacu kubera bamenye baca bagwa mu mporero abaronka amahigwe bakaba ari ba bandi bananiwe mu ishuri abagize amahigwe yo gutora mu ishuri bagahabwa igihano ko kuja imuhira guhinduka ibirumbo ntibaje mu ishuri bakabononera ubuzima jewe mvuye kwa prefe icyo yambwiye ngo abananiwe ngo nibo bazosubira ngo nibo bafise uburenganzira bwo kudubura abananiwe mu ishuri n'abananiwe muri ca kibazo co mu icyenda. bajya ngo nibo bafite uburenganzira abandi ko bamenye ibyo mu ishuri bananiwe test ngo baje muhira barindire umwaka wose niwahera ngo bace baza gukora ikibazo namwe munyumvira ibyo bintu umwana yananiwe ikiba umwana mutoyi afite imyaka cumi n'itatu umwaka wose akaba ari muhira uwo nazova mwiki ico kibazo coco azogitora gute hari na kimwe azoba cibuka namwe nimwibaze namwe ivyo bintu je nosaba ubushikiranganji burabe ivy'amashure ko ico kibazo wogitorera inyishu abana bacu bakabemerera basi bakadubura naho batoba banditswe bashaka bakadubura ariko bakaguma biyibutsa babone ko ari abanyeshuri mu bandi hakagira ko bakora icyo kibazo bakayikora mu bandi ibiriko biraba bajya bana n'abana batoyi sico kimwe na cagiye cy'umwaka cy’abana barangiza bya bya exeta baba ari abana bakuze baba bazi ico bariko barakora ariko umwana wo mu icenda bakiri muto cyane nta na kimwe abazi kuko uko biga bose ari jana kwijana bose ntibashobora kurangiza amashuri ibyo uhashaka naho twoja mu bitabo tukagenda turaraba batangwa umwaka wa mbere bagaheza umwaka w'icumi na kabiri tworo nk’ibitigiri bigaragaza ko muri abijana kwijana batanguye amashuri hariho abarenga mirongo itanu ku ijana batashoboye kurangwa ariko leta ngira ngo yagomba ko bose boheza canke bose bagira amahirwe yo kubandanya amashuri bose ko boheza ijana ku ijana bakaronka amadiplome ntitwigeze tubivuga ko vyogenda uko mm -hmm. kuko bibaye uko twavyava bitugora ingene tubagira ahubwo urabona ko uno mwaka twakiriye mirongo itandatu ku ijana hariho abo mirongo ine ku ijana twariko dutegurira ya mashuri y'imyuga mm -hmm. Eh, nk'ubu rero umwana az’ubwenge ubwenge uca akavuga ati basi jewe ko binaniye nabyo si bibi nabyo si bibi kuko no kurima n'umwuga nicyo gituma tubarunga genda mu myuga mhm. ufate uwo mwuga wo kurima nawo nyine nawo nyine uratunga none ababyeyi bacu jewe mvuka hagati mu gihugu ababyeyi bacu batunzwe no kurima kandi barabayeho eh, ariko si iyo tubarungitse ufise amahirwe yo kubandanya by'ukuri arabandanya mugabo ntitujyanisha avu ngo ibyo nibyo twashatse kuvamo mhm. ego eh, mu kiganiro ni kararirimba ndabona ku murongo hamaze gushika umunywanyi ku murongo eh, umunywanyi amaze gushika ku murongo ni diedone diedone ndakuramukisha eh, amahoro amahoro ni impore turamutse n'umutumire na amahoro umutumire ngira ngo diedone ndabaramukije diedone ikiganiro mwaramutse ikiganiro twabikurikiranye yego Eh, urumva iyi ngingo ku by'ukuri eh, turabona ko ishobora gutora nk'abana b'abakene abana ba ruguru kandi murabona ko ibice birenganiraho mirongo icyenda ku ijana ni abana ba ruguru b'abakene b'abarundi ba nyarucari mhm. iyi ngingo rero igomba gusa n'ingingo yigeze gufatwa ku ntwaro ugasanga rero abo bana nk'uko n'umutumire yabivuze eh, bakura badafise ubumenyi bumwe ku buryo rero babwiye uti babafate muri muri izi ngingo ariko barabafatira bizogorana n’abana baruguru bagiye babakene bagiye kumererwa nabi mhm. hanyuma ikindi nacyo bagomba kuvuga ni ibi by'abavuga ngo abana bazokwiga ngo baba autodidacte mugabo muri ibi bihugu bifise iyi sisiteme kuva kera mhm. baca bamubwira ati wowe uzosubiramo geography na histoire utamenye cyangwa iki kigwa cyonyine cy'ibiharuro utamenye nicyo uzosubiramo bakamuha amahirwe bakamurondera nk'ahantu ashobora gukora Eh, kubandaniriza umwaka umwe urenga ko kuwo w'icyenda mhm. urumva rero ko agomba kugira ibintu by'amareforume ego ndamushimiye diyedone cyane kuri iyo ntererano eh, nuko ntazi igihugu aherereye ego cyane eh, araduhaye intererano n'ikiyumviro cy'ingene twabandanya reforme kandi ni byiza cyane eh, ariko ngira ndamwibutse diyodone yuko ku nkuru zikorwa rero reforme uko itunganywa habaho gushakashaka ukuntu ukundi hanyuma mwagiye murabibona ko uno munsi tukigikora uko igeje tukagikora uku mhm. bivanye n'uburyo tuba turi turagitunganya tukabona uko tworoherwa canke uko tugumirwa intererano ya dedone rero jewe ndayifashe nka nkama naho ari mu gihugu giteye imbere abanyeshuri nabo nyene ntibiga bose bakaronka amadiplome hari ukuntu babitunganya aba naba bakaja muri iyi migwi abandi bakaja mu yindi migwi kuko igihugu cyose kirafise uko kuba kiriko kirabitunganya intererano ya dedone rero ni nziza hanyuma ndamuremeshe yego eh, by'ukuri afise mhm. amanota mirongo icyenda n'ane cyangwa mirongo icyenda n'atanu ku ijana mm. hariya ruguru makamba si umwana w'i bujumbura mm. byumvikana ko rero burya n'abana bari ruguru mw'iyi myaka baramenya na kera baramenya mm. ariko hoho nyene ntibamenya ko urugero rumwe n'abari bujombora birumvikana mm. kuko bujombora afise amahirwe menshi yo kumenya iki na kiriya uburyo bujyanye n'ubumenyi hoho nibaza ko tutazokiraba kuko mu myuga burya umuntu wese arafise ibyo ashoboye mm. ahubwo gusa kumbura hafi bagira ingorane ugasanga ibyo ashoboye ntibiri hafi y'ahari mm-hmm. eh, ariko ubundi twese uko tubona hajya umwe wese arafite ikintu ashoboye mm. kandi ashobora gukorera ko mm-hmm. ariko rero ibikoresho biriho kugira ngo aba bana bashobore gusanga bisanze muri bya bindi basanzwe bakunda banabikorera banabikunda kuba bafite ibikoresho eh, ibikoresho mpava ntakishyura neza mm. mpava ntakishyura neza kuko hariho abariko barabitegura ariko barabitunganya ni igisata kijejwe iby'imyuga nyine bariko barabitunganya mugabo mu kiganiro twagize uheruka ngaha nyine mm. eh, ubijejwe iby'imyuga twari kumwe narumvise asigura ko bariko baragira ingufu kugira biboneke eh, ariko cyane cyane bagahimiriza ko mu myaka ya mbere buraba eh, ibidasaba ibikoresho bikomakomeye kuko hari igihe bashobora kwifuza eh, umwuga uyu mu ikomini iyi kandi hariho ibyankenerwa baba bakeneye biba bitahari muri icyo gihe eh, turi mu ntunganyo no kutahura yuko turi mu ntunganyo turabye n'aho igihugu cyavuye n'aho tugeze hariho ibintu n'ukuri tuhava tubesha ngo ubunyene byose turabishoboye mm. no kuraba n'ibihe turimo kugira ushobore gukora kane cy'ishuri shingiro eh, kenshi twakiriye abahejeje y'amakore normali bafite y'amadiplome twita deseti tukabona ko kumbure bagira ingorane na cyane cyane ko kenshi usanga bari ku mashuri atagira ibitabo Atagira iki duca dushaka korosha kugira umwigisha aho yoba ari hose ashobore gutunganya ibyigwa mhm. bica bisaba ko rero tugenda ariko kubera ko bakibonye ari kinini batanguye kugira ubwoba ko batazobishobora ubundi twobikuramwo intambwe zose z'ibicirwa tukazikuramwo tukamusubiza muri ya ngindo ya kera yuko aza kwironderera ibyo yigisha ubundi twamwereka nka titire twamwereka amashapitire yigisha agaca yimenya kujya kurondera jewe nyene ubwanje bakambwira ati twikwishure kanaka mhm. ibitabo ntabyo tubona ni muturonderere uno munsi twararose ibitabo bingana eh, ibihumbi eh, amajana atandatu na mirongo umunani n'amajana ane mhm. mu nteguro byari uko turabye ibitigiri by'abanyeshuri bariwe mhm. umunyeshuri wese ategereza kuba afite igitabo cyo kimwe n'umwigisha ategereza kuba afite igitabo ciwe ubu inyigisho ivyigwa ni kwa kundi uretse ko usanga ari ibyigwa bishasha byagiyemo bya entrepreneuria by'igiswahili ariko ubundi ibyigwa ni bya bindi mugabo hari itunganyo rishasha ry'ingene bazobyiga mhm. bariga hanyuma kugira ngo tubahe ubushobozi bwo gushobora gukoresha ibyo bize mm-hmm. iruhande ya bijya bitabo bakora bitarenga bitatu bitatu bitatu mvuge ntibiza gusahiriza ibyahahora mm-hmm. ni ukuvuga barafise igitabo cya literature française dufate mm-hmm. barafise igitabo cy'ibiharuro eh, hariho icyo bazokoresha siporo de reve eh, icyo gitabo cy'umunyeshure kiba kirimwo eh, muri make ibyigwa umwigisha amuha uno mwaka rero tubahaye iyo planification detail babone ingene ibyigwa bikurikirana naho nyine bitamubuza ko azoja kurondera mm. mugabo bararaba neza abigisha ntibihutire gufata amakaye ya kera ubu bategerezwa kugenda kubirondera mhm. kurondera agafata igitabo cy'umwigisha agategura ibyo agira yigisha abanyeshuri mugabo e, bidukura rero muri ya ngendo ya kera wasanga wize ugaheza barakwigishije icigwa dufate bakakwigisha gushiraho amatara niwigira umenye ingene iryo tara rikora ntiwigere umenye n'ingene ukabibona gutyo gusa e, ni by'ukuri bica bidusaba ko tubaha n'uburyo kumbure kugira bashobore kubishira mu ngiro umwigisha mufashe amusubiremwo amwereke amwereke ati iyi meza mu kuyikora la matière ize niyi iyi mikro mu kuyishiraho bigenda kunuku nuku nawe aronka umwanya wo kubisubiramo yego medusa nariko dusozera mwamye muremesha avyeti kumbure aba bayobewe batashuye gutora ikibazo ca leta mugabo bamenye mu ishure ntitubataye inama mubagira kugira ngo wa mwaka uzuhere uyu mwana kumbure ko yarafise n'izindi ndoto zo kubandanya azabishike ko nike mubatekera kugira ngo uyu mwaka uzurangire muri bashobora kuba basanga nabo bari bafise kumburi icyo bashobora gutwara gukora ikibazo eh abavyeyi je wenda baremesha eh kandi turanabakeje ababyeyi rero ndabaremeshe burya naho umubyeyi we niwe uba wibarutse umwana niwe ubabara ubwa mbere ariko nka jewe mu bushikiranganje turafise umwitwarariko udasanzwe kugwaruka kw'igihugu mm. kuko byose nitwe babibaza iyo bigenze nabi nitwe babibaza hajya rero tugira umwitwarariko udasanzwe cyane wo kwiyumvira abana uko bazobaho uko bizogenda baremerere ko ingingo turi ko turafata atari ingingo zo kuyica mugabo ari ingingo zo gufasha urwaruka tutarabye ngo tugire ba nkunzi ba kanaka aba nabo tubahebe ahubwo n'ingingo zishobora gufasha urwaruka muri rusange e, icya kabiri ni uko abo babyeyi nari nabivuze baje hamwe nk'ababyeyi begere n'abayobozi barabe ingene bofashanya kugira abo bana eh, babafashe kuzokwitegurira ikibazo mhm. ni na hano rero duce dusozerera kararirimba y'uno munsi reka ndabashimire we wese mwadukurikiranye shimire umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya ibyigwa mu bushikiranganji bw'indero eh, mugewe ahubwo iyo muntu umwe birampimbara kuko mba ndose akanya ko gusigura ibyo kumbure ntashoboye gusigura hakiri kare reka nshimire rero na diedone yatwakuye ari muri suwede kamatari ya nubwo bitamukundiye yatwakuye ari muri Australia eme tuseme itebutse ko mfasha muhinga bw'ivyuma kadirimba karadirimba yo munsi yariremeshwe nanje Ernest Pablo Bajiwabo mandanye ukurikirana radio isanganiro